Soba potvjernika. Prenose nam oni u čiju iskrenost ne sumnja. Da su vidjeli na kaboru određene znakove kazne, da su čuli određene znakove kažnjavanja u kaboru, da kad ta kazna je prijeđe određene, da se, znači, manifestuje tako da, da kad je neuobičajena, da mogu ljudi i takve stvari da vide i da ču i da čuju. Resul sallallahu alejhi ve sellem je sigurno to čuo i prenio. Mogu li neki drugi ljudi nekad tu da vidimo? Pa da bude toliko strašna ka kazna u kaburu da, kako kaže šeku li slavim tebe, da čak su spominjali da nekad neko od te strašne kazne u kaburu iskoči iz kabura. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما أسمع وقع خطاه وقفت وراعني القبر سبقت يدك ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبي يا أبو يا عثمان قوم من السجن قوم من السجن في نفسك كاو تطلعش كد تسيتيش كبري كد فيش كبر شتا يتوبم كاجي تشو سم الله وبسانيك صلى الله عليه وسلم ديركو القبر أول منازل الآخر كبر يبرى أخيرة كاستاني فإن نجا منه فما بعده أيسر منه أو فمن نجا منه fema ba'dahu ejseru min. Ko bude spašen u kabur, sve što mu je poslije kabura je lakše od toga. Wa illam jenđu minu fema ba'dahu ešeddu minu. Ako ne bude spašen na toj prvoj stanici, ahiretskoj. Ko tu bude odmah dođe kan loše, je tako, i kome tu na prvoj ahiretskoj stanici bude loše, sve što mu dolazi poslije toga je gore od toga. ولم تذروا وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطروا وأبناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروا وزوجتك التي ثكلات لها في بعضهم وطر Ispravno je mišljenje da će znači u kaburu biti iskušani svi, osim šehida za sigur i poslanika oko kojih ima razilaženje. A što se tiče šehida, to je jednoglasno. Znači, oni će biti sačuvani tog iskušenja u kaburu. Za njih nema pitanja. Zašto? Oni dolaze sa diplomom. Nosi sa svojom diplomom. Nema više polaganja. Soba potvjernika. كيف بدا لك الأمر الأمر فهذا Da je se iko spasio i sačuvao tog stiskanja i tog stiska u kaburu, spasio bi se sad dugnu manu. Znači, nije on se nije spasio. Prema tome, niko ne treba da očekuje da će biti od toga spašen. عليك القبر ينحسر وماذا قلت للملك الملكين قد جاءك وابتدروا, وابتدروا وقل لي كيف يا هذا عليك القبر ينحسر وماذا قلت للملكين الله سبحانه وتعالى صح والله إزاه والله njemu uzvišenu zahvaljujem na svim blagodatima. Allaha molim da nas učvrsti na pravom putu i na istini. da nas ujedini na istini, da nas učini istinskom braćom, da se volimo ima Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas učini od onih koji će biti u hladu na sudnjem danu kad drugog hlada ne bude bilo. Allaha molim da nam ukaže na istinu i da nam da snage da islijedimo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pokaže ono što je laž i batil i da nam da da se svakog batila klonimo. A nakon toga, braćo, da vas podsjetim da smo prošli put govorili o uzrocima, uglavnom glavnina, znači onoga što smo govorili, bila je vezano za uzroke lošeg završetka na Dunjalog. Loš završetak ogleda se u čemu, braćo? Ogleda se da insan završi svoj dunjalučki život i zapečati ga, znači zadnje trenutke svog života, da zapečati na lošim da završi na lošem, je tako? Na lošem dijelu i na lošem stanju. Pa insan svoj dunjalički život može završiti na lošem stanju u smislu da mu u najkritičnijim momentima i u osudnim trenucima smrtnog hropca i smrtnog časa i kad duša dođe među ključne kosti i kad počne dakle da, da hropi da tad Allah subhanahu wa ta'ala ga prepusti šeitan i da mu šeitan priđe sa njegovi sa njegovi najslabijih tačaka ili strana pa ako je nešto volio od Dunjaluka ili u nekom grijevu ustrajavao na Dunjaluku ili je imao pogrešno ubjeđenje Je tako? Imao pogrešnu akidu, kako kod nas kažu, je tako? Pogrešno ubjeđenje, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne da mu šeitan tad na samrti otkrije da imao pogrešnu akidu ili ubjeđenje po nekom od pitanja, pa da onda insan ili iz ljubavi prema tom dunjaluku, ili zbog toga što je otkrio da je pogrešno vjerovo po nekom pitanju, pa posumnja u sva svoja vjerovanja, je tako? I ubjeđenja. Ili da zbog ustrajavanja na nekom grijehu da mu šeitan baš tad dođe sa tim grijehom, pa da mu zbog svega toga šta dođe sumnja u tom trenutku, u smrtnom trenutku, dođe sumnja u islam, u istinu to islama, u ono na čemu je on bio, ili da mu dođe u srce mržnja prema Allahu subhanahu wa ta'ala i zbog toga što mora napustiti dunjaluk, a nešto mu se na dunjaluku sviđa i zavolio, priraslo mu za srce, ili napušta dunjaluk, a žao mu grija koji je činio, je tako? Ili mu šeitan to prikaže lijepim u tim, u tim zadnjim trenucima, pa na tome završi na sumnji, je tako? Ili na kufru, pa da Allah smanova ta'ala onda tako roba, zbog toga što je tako završio, šta? Nikad ne izbavi iz džehennemske vatre. Allaha molim da nas sačuva takvog završetka. A do takvog završetka, znači između nas i takvog završetka vraćo, ne ima mnogo. Je tako? To se lahko može desiti. Pa Allaha molim da nas sačuva toga. Loš završetak je i da insan ne završi na, na sumnji ili kufru, može da završi na lošem mišljenju, je tako, o tome da mrzi susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da ostane vezan za Dunjaluk ili za nešto na Dunjaluku, ili da završi Dunjaluk sa nekim lošim riječima, pa da onda bude od onih koji će iskusiti džehennemsku vatru i džehennemsku patru i kaburski azab. Iako ovo što, je, što se sa njim desilo, je tako, nije ga izvelo izvjere, pa će Allah subhanahu wa ta'ala ipak, ma koliko on boravi u džehennemu, na kraju ga šta? Izbaviti iz džehennema i uvesti u džehennem. Ali, boravak u džehennemu je zaista grozan. Nezamislivo, za nas nepojmljivo grozan. I nema goreg boravišta, i nema težeg iskušenja od džehennemske patnje. Tako da će džehennemlija koji bude samo na trenutak stavljen u džehennem zaboraviti na sve blagodati. Nikad se neće sjetiti ničega lijepog u svom životu. Sve će zaboraviti. Jer džehennemska patnja je zaista strašna i zastrašujuća. Pa Allaha molim da nas sačuva lošeg kraja. I Allaha molim da nas učini od onih koji će na najljepši način završiti ovaj svoj dunjalički život. Allaha molim da nas usmrti onda kad budemo najbolji. Allaha molim da nas usmrti na najboljim i najljepšim dijelima. Allaha molim da nas uzme i primi kod sebe kao šehide. Allaha molim da nas usmrti kao muslimane, da nam grijeh oprosti i samote sakri. A zatim, večeras, draga braća, nekoliko pitanja i nekoliko mesela. Prvo pitanje jeste ono što smo već prije spomenuli da su poslanici uh, sallallahu alaihi wa sallam pred smrt Allah subhanahu wa ta'ala ih je stavljao u jedno posebno stanje i iskušenje, odnosno ne iskušenje, nego Allah subhanahu wa ta'ala je svim poslanicima dao da pred smrt im pokaže njihovo mjesto koje im je pripremio u džennetu i blagodat koje im je pripremio. Pa kad im pokaže to mjesto, a pa tako prvo im to pokaže, onda im dadne da odaberu. Žele li još ostanak na Dunjaluku, je tako, i život na Dunjaluku, ili žele smrt. Nakon što im Allah subhanahu wa ta'ala pokaže obilnu i ogromnu nagradu i sve ljepote šta im je pripremio od ljepota na ahiretu, znači nema nikakve sumnje da su svi poslanici odamra, odabrali ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala nad onim što su imali na dunjalogu. Nad onim što su imali na Dunjalku. Iako su neki od poslanika na Dunjalku imali, što mi također ne možemo zamisliti. Neki od poslanika, Allah subhanahu wa ta'ala im je na Dunjalku dao tolike blagodati, da mi to, znači, prevazilazi našu maštu. Je tako? Carstvo, je tako? I vlad, i blagodati, i mogućnosti komunikacije, je tako? sa raznim bićima, od džina, je tako, šeitana, e, životinja, je tako, da je Allah subhanahu wa ta'ala dao, na primjer, Sulejmanu, ali i sela mogućnost da svima njima da komunicira. I najmoćnije džine je podčinio njemu da služi. I morali su mu služiti, je tako? I vjetar, i tako dalje, da mu je podčinio. Pa nijedan od njih kad su vidjeli ono što im je Allah subhanahu ta'ala pripremio od blagodati se nije opredijelio da ostane. Bez obzira kako njegovo stanje bilo. Nego su svi poželili ono što je kod Allaha subhanahu ta'ala i ono što im je pripremljeno. To se isto dogodilo i Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. U sahihu Bukhariju, znači u Bukharijevom sahihu, od Ajše radijallahu anha da je rekla Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nam je govorio dok je bio zdrav, znači u, u snazi govorio je da nijedan poslanik nije uzet, u smislu nije umro, jel tako, nije preselio, dok mu Allah subhanahu wa ta'ala nije pokazao njegovo mjesto u džennetu. A zatim mu, bi mu ponudio da odabere a zatim bi mu ostavio da odebere. Pa kad je se spustila bolest na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sellem njegova glava je bila u mom krilu dok je jednog trenutka izgubio svijest a zatim je došao sebi pa je pogledao u strop naše sobe u Platon, je tako? Pogledao je i pogled mu je bio ukočen, skoncentrisan prema stropu, a zatim je rekao Allahumme ar-rafiq al-a'la O Allahu, daj mi najuzvišenije društvo. Allahumme ar-rafiq al-a'la Onda sam shvatila da je to ono što mi je ili što nam je govorio prije. Da je upravo tog trenutka Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio svoje mjesto u džennetu i blagodati i počasti koje mi Allah subhanahu wa ta'ala pripremio na ahiretu. <clears throat> Pa mu je da ponudio da odabere i shvatila sam da je on odabrao Ar-Rafiq al-A'la. Najuzvišenije društvo. Pa kaže Aisha radijallahu anha znala sam da je odabrao ahiret. I znala sam da je to onaj hadis koji nam je Resul sallallahu alaihi sallam pričao dok je bio zdrav. I to je bila posljednja njegova riječ koju je progovorio Resul sallallahu alaihi sallam na dunjalogu. Šta je rekao? Allahumma al الرفيق الأعلى إلي Allahumma اللهم في al الأعلى O Allahu يجلم نايزو شني društvo ili o Allahu želim najuzrušenije društvo. U drugim revajetima ovog istog haditha, kad je Resul sallallahu alaihi ve sellem ovo izgovorio, kaže Aisha radijallahu anha, shvatila sam, je tako, da se o tome radi, pa sam rekla, odabro je druge naspram nas. Je tako? Odabro je druge, ostavlja nas. Nije odabro nas, neće sa nama više voli ono što je vidio, što mi je Allah subhanahu wa ta'ala pokazao. A zatim je Resul sallallahu alaihi wa sallam, kad je došao sebi, u drugoj predaji stoji da je citirao ajet iz sure An-Nisa. Ma'alladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa sa onima kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao svoje blagodati od poslanika iskrenih ljudi šehida i dobrih ljudi, lijepo li je to ili to je najljepše društvo. Pa sam, kaže Ajša radijallahu anha, shvatila da je on tog trenutka bio tako da mu je bilo ponuđeno da odabere i da je odabrao druge nasprav nas. Opravo, odabrao je bolje društvo od našeg, odabrao je da, da nas napusti. To je što se tiče ovog ovog pitanja. Dakle, u ovo nema nikakve sumnje sa uh, eh, hadithi, hadith koji sam spomenuo je u Sahih al-Buhari. <clears throat> Drugo pitanje koje ćemo spomenuti uz Allahovu pomoć večeras jeste govorili smo o samom je tako, vađenju duše ili izlazku duše taj isti hadis od Bera ibn Aziba radi Allahu an koji smo tad spominjali u kojem se spominje kako izlazi duša mu'mina a kako izlazi duša fasik grešnika i kafira pa da podsjetim je tako mu'minska duša izlazi lako zbog čega Zato što mu'minu dolaze meleci i on vidi te meleke, je tako? i odmah ga tješi. Odmah mu govori šta? Ela tehafu, ela tahzenu. Odmah dolazi melec. Da te nezelu alihimu ili melaiketu. Ela tehafu, ela tahzenu. Odmah mu govori, ne boj se. Ne boj se. I nemoj se želosti. I donose mu radosne vijesti, je tako? Raduj se Allahovom oprostu, njegovom zadovoljstvom. I onda takva duša šta? Lako, nakon utješena, smirena, je tako? Bez straha, obradovana najvećom radošću, je tako? Allahovim zadovoljstvom i oprostom, lako napušta tim. Dok kafir i fazir i fasik i onaj koji strava na grijesima na dunjaluku i neće da se pokaje, neće da se okane grijeha, njemu dolaze meleci, je tako? I je tako, grubo ga zgrave i počnu mu prijetiti. Izlazi ti pogana duša. Allahovoj sržbi i njegovoj prijetnji. I šta onda se duša uplaši? I neće da izađe. Bori se da ostane. Razbježi se po tijelu, u svaku ćeliju. I onda meleci šta? Čupaju. I kad čupaju, kidaju se, jel tako, krvni sudovi, živci, sve puca. Dok je šupaju, jel tako, on se dobro, dobro napati. A i ona se dobro napati. I to je razlika. Međutim, ovdje sad govorimo šta se dešava poslije toga. Tad smo samo govorili o tom trenutku, jel tako, razdvajanja duše od tijela, smrtnom času. Šta se dešava poslije toga? Kaže, kad izađe mu'minska duša, dočeka dva meleka, je tako, melek smrti kad je izvadi, kaže ne zadrži je časak, trenutak samo kod sebe i predaje dvojici meleka koji je onda uzdižu, uzdižu prema nebesima. Ti meleci nose sa sobom, je tako, mirise iz dženneta, najljepše mirise, čefine, džennetske, je tako, koji mirišu bolje nego naj bolji i najoriginalniji misk na Dunjalukom. Jel tako? Tako opisuje Bara ibn Azib, odnosno Rasul sallallahu alaihi sallam u hadithu kojeg nam prenosi Bara ibn Azib, radijallahu an, pa kaže, onda sa tim mirisima i u svoj toj ljepoti, jel tako, uzdižu tu dušu prema nebesima. I onda kako se uzdižu prema nebesima, prolaze pored meleka. I svi osjete tu prijatnost i taj lijep miris. Pa onda pitaju, čija je to tako dobra duša? Ko je to duša dolazi iz pravca zemlje? Čija je ta tako dobra duša? I selam nazivaju. Susretljivo pitaju. Pa onda meleci odgovaraju, je tako? Ovi meleci koji je nose. Pa onda je ovi dozivaju najljepšim imenima kojima je bio nazivan, je tako? Selamu nazivaju, dobrodošli su i tako da. S druge strane, nevjernička i fasička duša dočekaju je meleci sa smradom i vatrom iz džehennema ćefinima od dva tre. Ona sama, pogana, smrdljiva duša, je tako? I onda je meleci ponesu prema nebesima. I susreću druge meleke. I odmah svi pitaju, čija je to, kakva je to pogana duša? U kakvom je to poganom tijelu bila? Ova prva mominska duša, mirišljiva duša, dolazi na, nebe, na, na na zemaljsko nebo, na prvo nebo, pa traže meleci izun, dozvolu da se otvore nebeska vrata i da prođu sa njom. Pa onda se meleci kad čuju to natječu na čija vrata i na koja vrata, svaki od meleka i svi od meleka nastoje da ta duša baš uđe na njihova vrata. Da je ukažu počast. Otimaju se, na čija će vrata ući. Mora Allah, smano tala, ne kuđe ovdje, ne kuđe ovdje, svi otvoraju. I prolazi, jel tako, sve do sedmog neba. Dok ova druga pogana duša, kad dođe do zemaljskog neba i kad pokusaju i zatraži dozvolu, jel tako, onda svi počnu da ružno govore o tome o toj poganoj duši i svi mole Allah subhanahu ta'ala da ne dozvoli da uđe sa njihovi vrata. I ne daju da, da, da se vrata otvore. Neće da otvore. Ne žele da otvore. I mole Allah subhanahu ta'ala da ne otvore. I takvoj poganoj duši se ne otvore vrata. Ne otvore se vrata ni na prvom nebu. A kamoli do sedmog. Ne otvoreju se vrata. I onda kad se ne otvore vrata, je tako? Allah subhanahu wa ta'ala naredi da se ta duša baci s nebesa. Pa se baci, je tako? I pada ponovo na svoje tijelo. Kao što vjerniška duša nakon što dođe, je tako? Do sedmog neba, Allah subhanahu wa ta'ala prihvati razgovor sa melecima, pa kaže upišite ga u Elijun. A Elijun je od riječi Uluv, uzvišeno. Upišite ga u knjigu najuzvišeniji. je tako? Tu ga upišite. A ovoga prvo kad dočeka, kad dočeka na zemaljskom nebu, ne daje mu matruti gore dalje, šta za njega Allah s.a. kaže, upišite ga u knjigu Sijin. Vama edarakema Sijin. A šta je to Sijin? Sijin je vraćao od riječi Sijin, zatvor, robija, patnja, je tako? Kjeskoba. E tu ga upišite. Kitabom Markum, šta je to vama je drake ma siđin a šta je to siđin znači ostaje tako neodgovoreno a onda kaže to je njemu tako upisano je tako? već mi je prije tako zapisano da će on biti u siđin pa ovoga upisuju siđin što označava najveće dubine i najveće dno i najveće tjesnace i najveće tjeskove a ovoga upisuju u Ailijun, je tako, najveće visine, širine, prostranstva, ljepote i tako dalje. Pa, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kad ovo me narede i zabrane da uđu, da mu otvore nebeska vrata, je tako, neće da podnose taj smrad, bacite ga nazad, je tako, bacite ga nazad i njegova duša se vrati u njegovo tijelo kad ovoga iskrenog mu'mina čistog upišu u ilijun, također Allah subhanahu ta'ala naredi da se vrati njegova duša u kabur, tako, u tijelo, da se vrati. Pa kaže Allah subhanahu ta'ala, minha halaknahum, wa fiha nu'iduhum, wa minha nuhriđuhum taratan uhra. Mi smo ih od nje stvorili, u nju ih ponovo vraćamo, od nje od zemlje, u nju ih ponovo vraćamo i iznijećemo i ponovo proživiti. Iznijećemo i ponovo proživiti. Ova duša, je tako, koja se baca sa nebesa, je tako, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, bace sa nebesa, pa je spomenuo ajeti sure Hajj, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ A prije toga spomenuo je ajet, je tako, u suri An'am, ako se dobro sjećam, A'raf, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala la tufattahu lahum abuabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiya neće im se nebeska vrata otvoriti niti će ući u džennet dok dromedar je tako mužjak najkrupniji od deva je tako ne prođe kroz iglene uši znači neće nikad nikad mu se nebeska vrata neće otvoriti i nikad u džennet neće ući. A onda kad bude bačen, kaže Resul sallallahu alaihi sallam, ajeti sure hađ, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقًا Kaže, a onaj ko učini širk, Allah subhanahu wa ta'ala, kao da je bačen sa nebesa, kao da je bačen sa nebesa, pa ga onda, dok on leti u zraku, razgrabe ptice. Raskidaju. Fetahtafuhu tajru, ili au autahvi bihir rihu fi mekanin sahiq, ili ga odnese vjetar na neznano mjesto, odnosno mjesto gdje će biti upropašten i uništen. U suštini, znači, ovo je Uh, ukratko, način šta se dešava nakon smrti, kad bude duša izvađena. Sa jednom i sa drugom dušom. Poslije toga rekli smo i mu'minska i kafirska duša bude naređena da se vrate. Samo što se mu'minska vraća sa počastima, radosnim vijestima, upisana u Ilijun. Stavljamo na znanje da je upisan u Ilijun i vraća se u kabu. Vraća se u tijelo. Je tako? Ova se također nakon svih razočarenja je tako, i loših vijesti vraća. I jedna i druga se vraća. I kad se vrate, to je onda je tako, jedna nova stanica, jedan novi, novi detalj. Ovdje ispred mene, znači, autor je nabrojo različite rivajete ovog hadisa. Sve ovo što sam ja vama sad ispričao je, znači, rezime svih tih rivajeta. Jer ako bi vam ja čitao, znači, pojedinačno rivajet u kojim je spomenuta jedna stvar, pa onda drugi rivajet u kojim je spomenuta iste te, samo još jedna, i tako dalje, možda bi vam to bilo onaj teško pratiti. A na ovakav način, nadam se uz Allahu pomoć da nisam propustio da nisam propustio ni jedan detalj uh, koji se spominje u ovim hadithima. I to je suština onoga o čemu je pod ovim pitanjem ili pod ovim poglavljem ovdje bila riječ. <clears throat> Da se duše nakon što budu izvađene, jel tako, nakon što i melek smrti izvadi, ne zadržava ih kod sebe, nego ih prepusti i jedno je se otvaraju sva nebesa i sve počasti i selam i pozdrav i meleci se natječu ali tako po konje dok se druge svi odriču i svi od njega okreću i njemu se vrata nebeska ne otvaraju nakon ovoga rekao smo duša se vraća samo poseb se postavlja pitanje znači gdje se vraća vraća se tijelu tijelo je u međuvremenu šta ukavo Jel tako? U kaboru. Mi kažemo u kaboru. Iako može da bude da tijelo nije u kaboru. Može da bude? Može da izgori, jel tako? Može da bude umor. Može da bude da, da ga zvijer pojde. Jel tako? Ali sve te, za sve to mi kažemo sad šta? Kabor. Jel tako? Za sve ovo. I kad je izgorio, pa pepeo vjetar raznio ili bačen umore pa ga riba pojele, ili ga divlje zvijeri na kopnu pojele i raznijele, šta god se sa njim desilo, za sve to mi kažemo šta kabur i kaburski a život. Je tako? E sad ne mora biti azar. Da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, tako? Nego govorimo o kaburu, je tako? Općenito, Rasul sallallahu alaihi wa sallam je ukazivo na kabur i strahote kabura prenosi se da je Osman radijallahu an kad bi došao na kabur i vidio kabur, plako. Plako bi, toliko bi plako da bi njegova vrada bila samog. Pa se čudili, kažu ja Osman, spomeni se džennet, spomeni se džehennet, ti ne plaćeš. Kao što plaćeš kad se sjetiš kabra i kad vidiš kabr, šta je s tobom? Kaže, čuo sam Allahog poslanika sallaha alaihi sallam da je rekao El kabru evvulu menazil il ahir. Kabur je prva ahiretska stanica. Fa in neđa minhu, fema ba'dahu ejser minhu. Au fa men neđa minhu, fema ba'dahu ejseru minhu. Ko bude spašen u kabur, sve što mu je poslije kabura je lakše od toga wa illam ينجب minhu fama بعده أشد min Ako ne bude spašen na toj prvoj stanici Ahiretskoj. Ko tu bude odmah dođekan loše, je tako? I kome tu na prvoj Ahiretskoj stanici bude loše, sve što mu dolazi posle toga je gore od toga. Pa sam čuo Rasula sallallahu alaihi sallam da, da je govori Ma ra'eitu manvaran, kat illa al l'kabru efva'u minhum. Kaže rasul sallallahu alaihi sallam, nisam vidio nikad ni jedan prizor, a da kabur nije gori od toga. Nisam vidio nikad ni jedan prizor, a da kabur nije gori od toga, strašni od toga. Zbog toga što je sve ono što dolazi posle kabura, je tako, lakše, <clears throat> i bolji, zbog toga će mu'min, jel tako, kad bude spušten u kabor i kad vidi iz kabora, kad vidi svoj život u kaboru i kad iz kabora budu pokazana njegova mjesta i ono što mi Allah Svano Teala priredi od nagrade u džennetu, tražit će od Allaha Subhanahu wa ta'ala da ubrza sudnji dan. Je tako? Nestrpljiv. Tražit će od Allaha Subhanahu wa ta'ala da ubrza sudnji dan. Rabbi, عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي gospodaru ubrzaj sudnji dan. Što prije da se desi. A kafir, je tako, i grešnik, kad iz kabura vide svoje mjesto u džehennemu, jel tako, i kad vide same strahote kabura, bez obzira koliko je strašan taj kabur, i bez obzira koliko će patnje osjećati u tom kaburu i bola. Molit će Allaha subhanahu wa ta'ala da ne, da ne daje sudnji Da se ne desi nikako. Da ga odgodi. Da ne bude nikako. Da on ostane tu, da se pati u kaburu. Samo da ne bude ono poslije što ga čeka. Soba potvjernik. E tako će moći uh, dobiti Allaha subhanahu wa ta'ala. Rabbi la, la tukim iz sa'a. O Allahu, nemoj dati da se desi smak, je tako? Ili da se desi sudnji dan. <clears throat> kabur, svako od nas može zamisliti kabur, je tako? Evo sad ovako dok si živ i zdrav. Zamisli sad da legneš, je tako? I da stave daske iznad tebe i čuješ odozgo zemlju, ili tako? Zatrpava se i sve manje čuješ, sve manje i manje i odjednom se smiri situacija. Šta je dole? Mrak. Bravo. Mrak. Tama. Nema ni traška svjetlosti. Samo to da imaš i kisika, jel tako? Da dišiš. I da imaš neke hrane, neku infuziju. Da možeš živjeti tu da ostane živ. Tako. Samo to, ta tjeskova i ta tama, dovoljno bi insano bilo muke. I to bi za niko od nas ovdje ne bi mogao to kog izdržati. Osim neko možda kratko vrijeme. Zamislite, samo to. Ništa drugo. Tako? Evo ljudi kažnjavaju nekim kaznama, jel tako, zatvorskim i nekim posebnim. Pa ljudi, Jel' tako? Se zgražavaju, postaju nesnošljive te, te patnje. E sve to što smo čuli o zatvorskim kaznama, jel' tako? Evo, uporadite samo sa ovim. Da čovjek iz Kabula totalno je tam. Put puni mrak. Nikog, nema nikoga da dozoveš. U zatvor kucaš na vrata dok ne dođe, jel' tako da? Od tvoje pita i šta ti treba? Ovdje ništa, nikog. E tako je Kabul, mrak. Ali Rasul sallallahu alaihi sallam jednom prilikom kad je preselila žena koja je čistila mesčin, pa nije primijetio Rasul sallallahu alaihi sallam par dana vidio da je nema, pa je pitao za nju, kažu preselila, zašto me niste zvali na dženazu? Kaže, bilo nam je, tako nismo htjeli da te uznemiravamo. To je samo neka stara žena, crna robinja, jel tako? Resul sallallahu alaihi sallam tražio da mu pokažu njen kabur. Pa je otišao na njen kabur i klanio iđe nas. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam. Inna hadi il kubur me lijetun zolmeten an ehlija. Ovi kaburovi su puni tami mraka. Wa inna Allah azza wa jal munawiruha lahum bi salati alaihim. Ali Allah subhanahu wa ta'ala im osjetljava <clears throat> njihove kaburove mojim namazom njima ili mojom dovom za njih. Ali Allah subhanahu wa ta'ala njihov kabur osvjetljava mojim namazom ili mojom dovom za njih. Bili imam Bukhari, Muslim i ostali. Tako da, Allaha molim da budem od onih kojima će kabur biti osvjetljen. Allaha molim da budem od onih kojima će kabur biti osvjetljen. Sljedeće pitanje čovjek, je tako, rađa se i na ovaj svijet izlazi kroz tjesnac, tako, kroz jako stezanje, je tako, kroz tjesnac. Allah subhanahu wa ta'ala je iz svoje milosti učinio da su naše kosti, je tako, u trenutku kad se rađamo, elastične, je tako, nisu krute i grube ko sad. I onda na, kroz taj tjesan svako od nas izađe na dunjavak sa plaćom. Prvi susret, plač, bol. E tako, braćo, se ide i na ahire, kroz tjesnac. Ovoga puta kroz tjesnac kabura. Kroz tjesnac kabura. Kad se stavi mejit u kabur, Allah subhanahu wa ta'ala učini da tog mejita stisne kabur. I to stiskanje kabura je nešto od koga niko neće biti sačuvan. <clears throat> Došlo je u hadisima da je Sa'd ibn Mu'az, vi znate za slučaj Sa'd ibn Mu'aza, Sa'd ibn Mu'az je bio povrijeđen, je tako? A onda je njegova rana kao da je zacijelila, je tako? Dok nije došao slučaj sa Benu Nadirom i onda je Resul sallallahu alaihi sallam, oni su tražili, složili se, eto nek nam Sa'd presudi obzirom da je Saad bio je tako, iz plemena koje je prije bilo sa Benonadirom u savezu. Tako, pa se nadali je tako, da će on zbog tog starog savezništva imati obzira je tako, nekog prema njima i imao je on obzir. Je tako, presudio im da se svi punoljetni pobiju, a da se žene i djeca i meci podijeli kao ratni plin. E poslije te presude Allah s.a. je dao da mu se ponovo rana otvori i da je on od posljedica te rane i preselio. Kad je preselio Sa'ad ibn Mu'ad, radi Allahu an, a kad je presudio, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, presudio si sudom gospodara iznad Arša. To je Allahov sud za njih. Tako si presudio. Znači, pogodio si Allahov sud po pitanju. Kad je preselio, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة ovaj Sa'ad kad je preselio kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem pomjerio se i zatresao se arš zbog njegove smrti arš milostivog arš rahman najuzvišenije Allah subhanahu wa ta'ala stvorenje najveličanstvenije najveći i najljepši zatresao se zbog njegove smrti. I njegovoj smrti je prisustovalo 70.000 meleka. Znači, ovo je njegov slučaj, ali tako? Pogledajte njegove počasti. Međutim, šta? Lekado banna bannetan. Somme furiđanu. Ali i on je bio stisnut u kaboru. Snažno stisnut u kaboru. Znači, ni on nije bio sačuvan stiskanja u kaboru. U drugom hadijetu, kaže Resul sallallahu alejhi wa sallam <clears throat> inna lil qabri dabtatun law kana ahadun najiyan minha naja sa'd ibn mu'ad sa'd ibn mu'ad kaže zaista u kabru ima stisak ima jedan pritisak da je iko bio od toga pošteđen, bio bi pošteđen Sad ibn Mu'ad. Da je se iko spasio i sačuvao tog stiskanja i tog stiska u kaboru, spasio bi se Sad ibn mad. Znači, nijem se nije spasio. Prema tome, niko ne treba da očekuje da će biti od toga spašen. Znači, bio je stisnut, pa kaže, a zatim je pušten. Zatim je pušten. Čak, braću, čak od ovog stiska neće biti po ispravnom mišljenju sačuvana ni djeca. <clears throat> Čak ne djeca maloljetna djeca. Jer bilježi u hadisu, je tako, od Enesa radijallahu an, da je Resul sallallahu alaihi sallam klanja u dženazu nekom dječaku, pa onda je rekao, لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي da je iko uspio se izvući od kaburskog stiska, izvuko bi se ovaj dječak. Znači, neće čak ni maloljetna djeca biti od toga, od tog stiska u kaboru pošteđena. Ovaj stisak, znači, nikog neće zaobići. Imamo jednu drugu stvar u kaboru, a to je kaborsko iskuše, iskušenje. U čemu se ogleda ovo kaborsko iskušenje, znači? Ovo kaborsko iskušenje ogleda se u dolasku munkira i nekira. Tako? Kako kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, <clears throat> kad neko od vas bude spušten u kabor, tako? on tako, čuje posljedne korake i kad ga zagrnu ovi, završe sa njim, zatrpaju ga, on čuje njihove posljedne korake. Korake oni iz zadnjih što odlaze. Čuje, tako, da odlaze. Onda mu dolaze dva meleka. I kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem da se zovu tako munkir i nekir. <clears throat> pa svakome dolazi na različite načine, tako. Ako je čovjek bio mu'min i dobra djela činio, tako. Dolaze mu na lakši način. Pa ga onda posade u kaboru da sjedi. Pa ga onda ispituju. Pa ga onda ispituju. Pitaju ga za njegovu gospodara, pitaju ga za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pitaju ga za islam. Je tako? I to je fitna u kabu. To je fitna u kabu. Onaj koji je znao za svog gospodara i robovo svome gospodaru i slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, tako, i praktikovu svoju vjeru, on će njega će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći. I on će na ova pitanja odgovoriti kako treba da odgovori. Je tako? I to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ibrahim objavio يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah subhanahu wa ta'ala će čvrstim govorom učvrstiti vjernike na dunjalku i na ahiretu ovaj kaulu sabit stabilnom riječju, stabilnom sta, statičnom riječju, će Allah učvrstiti koga? Vjernike i na Dunjaluku i na Ahiretu. Kažu na Ahiretu, na što se odnosi? Na kabur. Na fitnu kabru. Pa će Allah spano ta'ala onome, za koga Allah spano ta'ala zna, za njegov iman, za njegov islam, za njegov ihsan, za njegov din i za njegov iskrenost, Allah subhanahu wa ta'ala će ga učvrstiti. Pa će on odgovoriti ispravno. I kad odgovori, čuće se glas sa nebesa. Čuće se glas sa nebesa i reći, istinu je rekao moj rob. Istinu je rekao moj rob. A onda će mu biti otvoren, jel tako, proširite mu njegov kabor i pokažite mu, i bit će mu pokazano, pokažite mu njegovo mjesto u džennetu, pa će mu biti pokazano njegovo mjesto u džennetu. Prije toga, pokažite mu mjesto u džehennemu koje je bilo za njega pripremljeno. Pa će vidjeti to mjesto. I strahoti tog mjesta. Pa će mu onda biti rečeno, Allah ti ga zamijenio, Allah te sačuvao, pa ti ga zamijenio mjestom u džennetu. Pa će mu biti pokazano njegovo mjesto u džennetu. Vidite, braći, ovo. Znači, da ti bude pokazano samo mjesto u džendetu. To je ogromna stvar. Opakom. Ali prije toga, kad vidi čovjek kak, kak, kakve strahote je mogo zapast i šta se moglo sa njim desiti. Jel' tako? Poslije toga, kad vidi užitke džendeta, šta? Njegov užitak će biti još još veći njegova sreća, još, još veća njegov doživljaj, te sreće će biti još, još veći. To je što se tiče vjernika. Što se tiče nevjernika i fasika, je tako, i onoga kome kabur, u ko, koga u kaburu čeka i patnje, njemu će biti suprotno od toga. Je tako? Pa će onda mu biti pokazano, je tako, mjesto, mjesto u žehennem. <clears throat> Što se tiče ove fitne u kaburu, došlo je u sahih hadisima, jel tako? I ovo nema nikakve sumnje. Međutim, bilježi se da Rasul sallallahu alaihi ve sellem početnom nije bio obaviješten o tome. Jel tako? U više hadisa, u jednom hadisu, da je došla neka židovka kod Aisha radijallahu anha, pa kad je došao Rasul sallallahu alaihi ve sellem i ušao, rekla mu je židovka, vi ćete biti iskušavani u kaburu. Pa Resul sallallahu alaihi sallam rekao, vi židovi ćete biti iskušavani u kaboru. A onda je poslije toga rekao Ajši radijallahu anha istinu je rekla židovka. Mi ćemo, znači ovaj ummet će biti iskušavan u kaboru. I ovo je istina, da će ovaj ummet biti iskušavan u kaboru ovim iskušenjima, pitanjima. To je zadnje iskušenje. Ovo je zadnje iskušenje, je tako, za mu'mina bit će ispitivan. U drugim predajama da je Aisha radijallahu anha, kad su joj došle dvije židovke i spomenule to, jel tako, da ima iskušenje u kaboru, da je ona negirala. Pa je onda pitala Rasula sallallahu alaihi sallam, pa je Rasul sallallahu alaihi sallam potvrdio. Pa kaže Aisha radijallahu anha, poslije toga sam slušala da je Rasul sallallahu alaihi sallam stalno u svom namazu tražio zaštitu kod Allaha sallallahu ta'ala, od kaburskog iskušenja i kaburskog azaba, od kaburskog azaba. Ovdje je autor postavio jedno pitanje, da li će kafiri biti iskušavani u kaburu? Je tako? Pa Allah najbolje zna da ovo iskušenje u kaburu nije specijalno i posebno za ovaj umet, nego da će svi biti i kafiri, jel tako, i oni prije, jel tako, biti iskušavani u kaburima. I da će sred, i židovi, jel tako, sredbenici Musa, ali i salam, biti iskušavani u kaboru Allah najbolje zna. <clears throat> Zato ovu raspravu ne bi dulje i nadu, nadugo objašnjavao. Postavlja se sljedeće pitanje da li će u kaburu biti iskušavani, je tako, oni koji nisu bili šarijatski obveznici? Ko nije šarijatski obveznik? Mala djeca ili je li tako, ludaci, nenormali ljudi i tako dalje, da li će biti <coughs> iskušavani u kaburu? Pa, Allah najbolje zna. Ispravno je mišljenje da će znači u kaburu biti iskušani svi osim šehida za sigurno i poslanika oko kojih ima razilaženje. Spominju se različite mišljenja kod Ehlu Sunnet. A što se tiče šehida, to je jednoglasno. Znači, oni će biti sačuvani tog iskušenja u kaburu Za njih nema pitanja. Zašto? Oni dolaze sa diplomom. Znači sa svojom diplomom, tako. Nema više polaganja ispita. Evo diplome i završeno je, tako? Zato što su oni šta? Tu fitnu, sami svjesno na koji je tako, podnijeli. I svoj život za Allahu vjeru žrtvovali. Zato za njih nema fitne u kavu. Ima radilaženje, jel tako, oko djece, oko lu, luđaka i tako dalje. <clears throat> Veliki broj učenjaka smatra da oni, jel tako, e, neće biti iskušavani u kaborima i tako dalje. Međutim, drugi smatraju da hoće. I Allah najbolje zna da, da hoće, jel tako, biti iskušavani u kaboru, jer Ebu Horeira, radi Allahom an, prenosi od Rasula sallallahu alaihi sallam, da je klanjao nekom djetetu dženaz, pa je rekao, Allahumme qih, azab al qabr, u fitnet al qabr, u Allahu qih, zaštiti ga, koga ovo djete, jel tako, od kazne u kaburu i od fitne u kaburu. Pa ako je Resul sallallahu alaihi sallam za njega tražio zaštitu, onda iako je dovio za njega da ga Allah od toga zaštiti, šta to znači? Da će biti, znači, iskušavani. Tako da će biti iskušavani. Da. Allah molim da nas sačuva kaburskog adara. I Allaha molim da nas učvrsti na iskuš, kabrskom iskušenju. Allaha molim da nas učvrsti na kabrskom iskušenju. Dobro. Ovdje ima znači, sljedeće pitanje, a to je kaburska uživanja i kaburske pa patnje. Znači ovo sve posebno pitanje. Imamo stisak u kaburu, imamo fitnu iskušenje u kaburu, i imamo kabursko uživanje ili pa ili patnje. To su tri različite stvari, ali tako, sve odvojeno jedna od druge i tri različita pitanja koja se postavljaju u vjerovanju Ehlo Sunneta od džama'a. Ehlo Sunneta od džama'a vjeruju u kaburski azab i kaburske uži, užitke. <clears throat> Novotari ne vjeruju u kaburski azab tako, i ne vjeruju u kaburske užitku. Šta je novotarima dokaz da ne vjeruju kaburske azabi, kaburske užitke? Dokar, dokaz im je njihova bolesna pamet. Tako. Njihova bolesni, bolesna pamet. Zašto? Zato što o kaburskom azabu i kaburskim užitcima tako, dolazi gru haditha, znači brojni hadithi govore o tome. Spominje se, znači, onaj, na mnogo mjesta u sunnetu Rasula sallallahu alaihi sallam, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam mnogo o tome govorio, da to doseže nivo tevatora, je tako? Šta je tevator? Znači da je to se toliko mnogo spominje u predajima da je nemoguće da su se sve te ravije, nije moguće nikako, šta, složile ili dogovorile da, da to izmisli. A tako, jedan ravija iz Iraka to prenosi, drugi iz Egipta, treći iz Jemena, Ali tako, nema nigdje mogućnost da su oni se sastajali nekad, viđali. A svi prenose tu istu vijest od različitih ashaba, jel tako? Prema tome, to je došlo tevatorom. Osim toga, <clears throat> ehlu sunne, vol dokazuju kaburski azab i kaburske užitke, pogotovo kaburski azab, jel tako, dokazuju samim ajetima, je tako? Direktno u Kur'anu je to spomenuto. Najdirektniji ajet, je tako, koji govori o, o ovome, jeste ajet <coughs> u suri Gafir ili Mu'min, je tako? To je sura u kojoj se govori o vjerniku iz Firavnojoj porodici. E u toj suri kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُؤُ الْعَذَابِ i zadesilo je i zatrefilo je e, porodicu Firaunova, u Firaunovu loša kazna, teška kazna. En naru ju'raduna alejha guduvan wa ašija. Kakva kazna je zadesila porodicu Firaunovu? Jer ovaj Firaun, njega Allah s.a. potopio. Tako. I njega i njegov al. Šta je ovdje al? Al u ovom slučaju ne odnose se samo na bližu rodbinu, nego svu svitu njegovu, svi oni koji su ga podržavali bili sa njim. Sve je Allah potopio. Pa kako Allah ta'ala sad govori da, da su oni sad izloženi i da ih je zadesila strašna patnja? Kako je sad patnja? Uništeni su. Kaburski, vidiš, zato kažemo kaburski, iako su oni potopljeni u moru. Razumijete, vrać? Znači, kaburski azam kaže, to je vatra, pogledajte ovu. Vidi, Allah s.a. i Firavuna i njegovu vojsku potopio. Onda kaže, izlažu se, je tako? lošoj, teškoj patnji, vatri kojoj budu izlagan ili kojoj se izlažu jutrom i večerom. Gdje je sad Firaun? Gdje je njegova vojska? Potopljena, ali tako? Nisu u kaburu. Ali žive kaburski azab. To je vatra koju se izlažu jutrom i večerom. Znači žive kaburski azab. Svatate, braći? E šta je dokaz da je ovo baš kaburski azab ovdje što se kaže? Vatra koju, su iz, koju se izlažu jutrom i večer. Kaže poslije toga Allah subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ تَكُمُ سَاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرَعُونَ شَدَّ الْعَذَابِ A kad nastupi sudnji dan, znači vidi, vatra koju se izlažu jutrom i večerom, a kad nastupi sudnji dan, šta znači ovo? da ova vatra koju se izlažu je prije sudnjeg dana. Kad? Odmah poslije smrti. Sve do sudnjeg dana. Kad je to kaburski azab? Je li ovo ajed znači direktan, nedvosmislen u, u potvrđivanju čega? Da, se nevjernici kažnjavaju. Je li tako? U kaburu. Mi kažemo u kaburu. Kao obilježje tog života poslije smrti do do sudnjeg dana, je tako? A evo, Firaun nije u kaburu, je tako? U moru, ali izlaze se vatri jutrom i večerom. A kad nastupi sudnji dan, onda uvedite, je tako, adhilu ala Firauna ešedda azab, svitu Firaunovu u još teđu i veću upadnju. Pa ovo direktan dokaz, je tako? Ostali ajeti, je tako, e, izokola, ili do, možda daju, jel tako, neke išarate da se radi o kaburskom azabu, kao što je se govori o munaficima sa nuazibuhum arvatejni tuma juraduna ila azabin azim, mi ih kažnjavamo i mi ćemo ih kazniti dva puta, a zatim ćemo ih vratiti u ogromnu patnju. Pa ispadne tri puta, je tako? Pa kaže u ova dva puta, kaže na Dunjalu koji u Kaburu. A onda ćemo ih ponovo vratiti najvećoj kazni na sudnjev dan, je jel tako? Pa ovaj ajet ne govori baš direktno kao ovaj prvi, ili neki drugi ajeti, jel tako, isto tako daju i šaret da postoji kaburski azam, da postoji kaburski azam. Zašto, kažemo filozofi, jel tako, negiraju kaburski azam? Zato što oni kažu, ništa mi od toga ne, ne vidimo, ne možemo da shvatimo, jel tako? Mi kad gledamo mejita, mejit. Kad bi otkopali kabur, ništa, tijelo stoji kako stoji. Tako, ne pomjera se, ne vidimo nikakvih tragova kazne. Resul sallallahu alaihi sallam opisuje posebe na načine kažnjavanja, jel tako? Da pošalje meleka, kafir, jel tako? I munafiku. Pošalje meleka koji je gluh, slijep, jel tako? Niti šta vidi, niti šta čuje, niti govori pošalje njega, što baš njega? Nema obraćanja, nema komunikacije, nema ništa. On je ko mašina, jel tako? Ko robot. Dolazi i kaže i onda ga macolom, jel tako? Udara. Kad bi udario brdo planinu, smrvila bi se, uprašno bi rastila. I udara toga u kabu. Pa ga smrvi. Pa ga Allah smanotala ponovo vrati. Pa ga ponovo udara. I tako ga mlati do sudnjeg dana. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem da tu riku, tu pašnju, te tu dreku, da tako, tu galamu, čuju ostala bića osim džina i ljudi. I kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem da se ne bojim da vi ne biste onda ljude nikako spuštali u kabur. Ja bih molio Allah subhanahu wa ta'ala da čujete makar dio tog azaba kaburskog. I ovi sad normalno znači dolaze sad i negiraju to. <clears throat> Međutim kaže da vam ne čitam, znači obzirom da, da je već vrijeme zana, ja ću u dva, tri minuta vama to uspjetu za lavu pomoć objasniti. Kaže, pa Vesnjaković to negiraju zato što to ne mogu da, da vide. Kaže, šehu Lestavirom Tejmije, ovi ludaci misli da, da oni mogu sve čuti i sve vidjeti. A ovaj autor kaže da mi danas, jel tako znamo već, da mnoge, jel tako, stvari ljudi ne mogu čuti ne mogu, ne mogu vidjeti, jel tako? Neki mogu uz određena pomagala, jel tako? Pa onda on navodi primjer, šehu l'Islam ibn Taymiye, navodi primjer sa snom. Kaže, čovjek može da pored nas spava, tako? I da u tom snu žestoko pati ili da uživa najljepše užitke. A za nas je on, on spava. Nit se pomjera, nit mi na bilo kakav način, je tako, vidimo, ni njegove bolove, nit vidimo da on uživa, ništa. A pa on istinski uživa. Ili istinski pati. Je tako? Braćo, ova patnja u snu je stvarna patnja. Al tako? Zašto mnogi ljudi se boje da zaspije, ne smije da spava? Al tako? Ma ljudi ne smije da zaspi. Al tako, jer mu se određene patnje u snu stalo ponavlja, ne može više, da više, ne može više da izdrži. Ne može njega sad niko ubiđivati, pa to je samo sam lezi. Jel tako? Pa kaže tako šejih Islame ibn Taymije. Zavisno od snage tog doživljaja. Ako je to uobičajeno i slabo, mi ništa ne vidimo. Pa tako, čovjek leži. Međutim, ako je to snažan doživljaj u snu, snažna radost ili snažan bol, nekad ćemo mi to i vidjeti tako? Pa ćeš vidjeti čovjek spava i odjednom drekne, jel tako? Zapomaže. Neka će skočit usnu, sjedi i priča galami, brani se, dere se, jel tako? Svidio? E tako isto kažeš rekom li sam vidim te imije. Smrt je još upečetljivija od sna, jel tako? Tako isto kabrski azab. Nije tačno. Znači da da ne, Allah subhanahu wa ta'ala je u stanju da čovjeka kažnjava, a da njegovo tijelo i ono što mi vidimo da izgleda nepomično. Ili da ga nema nikako. Ili da je potopljen u moru. Ili da su ga svi zviri poderali. Što se nas tiče, njega nema. No tako, pojela ga ribe. A Allah je u stanju, bez obzira gdje i kako se njegovo tijelo nalazi. Jel istruhlo u zemlji, u stanju je da ga kažnjava ili da ga nagrađuje. I da on osjeti i slav i bo i bo u stanju. I ta slat i bol, tako kao i usnu, nekad je očita i nekad čovjek to pokaže, pokrene se. Ima ljudi usno ustane pa voda. Tako, do te mjere i tako dalje. Znači to su, to je očit dokaz, je tako? <clears throat> Pored dokaza, u Buharinoj zbirci, u Kur'anu i sunnetu, je tako? Ovo je razumski dokaz, je tako? Da Allah subhanahu wa ta'ala je u stanju da nagrađuje i kažnjava. E tako će biti sa vjernicima, je tako? Biće nagrađeni, pa će on moliti gospodaru, da nek bude sudnji dan, pa će mu biti rečeno, šta će mu biti rečeno upravo? Uskon, je tako? Smiri se, lezi, i spavanj. I neće ga probuditi ništa osim no tako, ono što mi je najdraže da ga probudi. Njegovi najdraži. Salahu tvjernike. Allahu akbar, wa akbar, mimman ada wa takabbar. ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر فالله يملي وينذر Tako je, znači, sa vjernikom. Sa nevjernikom on se izlaže i pati se do sudnjeg, do sudnjeg rana. Ovdje je pitanje, znači da ono što mi švrsto vjerujemo, da je Resul sallallahu alaihi wa sallam šta čuo patnju u kaboru. Drugo pitanje, može li se desiti da neko drugi čuje patnju u kaboru? Kaže šeful Islavim Tejmije, može. Je tako? I tu u onim slučajima ekstremnim, baš ovo malo prije što smo spomenuli, kad taj kaburski azab bude toliki, je tako, da ono tijelo koje se kažnjava ne ostane više tako mirno, nego da se pokrene i da se desi. To tako nešto što će biti, što će živi ljudi vidjeti. Pa kaže šehekul Islam, te im je prenose nam oni u čiju uh, iskrenost ne sumnja. Da su vidjeli na kaboru određene znakove kazne, da su čuli određene znakove kažnjavanja u kaboru i tako dalje da kad ta kazna vrijeđe određene, da se, znači, manifestuje tako da, da kad je neuobičajena, da mogu ljudi i takve stvari da vide i da ču i da čuju. Da budu koji i takve stvari da vide i da čuju. Resul sallallahu alaihi sallam je sigurno to čuo i prenio. Mogu li neki drugi ljudi nekad to da vide i mogu? Pa da bude toliko strašna kazna u kaboru da, kako kaže šeh Kulislavim teme, da čak su spominjali da nekad neko od te strašne kazne u kaburu iskoči iz kabura, pa ga ljudi vide izleću iz kabura, je tako? I onda ovo kod nas narod priča prikazajući. Nije nego izbaci, znači to je toliki azar bio i ne, znači, po, da je tako kažem, nenormalno. Nije, ovaj, svakako taj azar je težak, ali je poseban slučaj, tako težak, težak slučaj kaburskog azaba. I vi ste čuli na medijima, je tako, u zadnje vrijeme takve priče. Čuli ste? Te ne znam, desilo se ovo, desilo se ono, koliko su ti slučajevi, znači, istiniti ili nisu, mi ne ulazimo u to. Ali, evo šekul Islam Ibn Temije kaže da je moguće da od težine kazne i bola da se ta kazna manifestuje na da, da preraste pokrete i zvukove tako da postane znači očita na pokrete i zvukove pokrete tijela, mrtvog tijela pa Allah molim da nas sačuva i zaštiti Allah molim da nas sačuva i zaštiti a mnogi i kad bi vidjeli sve ovo svojim očima tako, ništa im to pomoglo ne bi Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَ مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَكَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا Kad bi mi njima otvorili vrata nebeska i kad bi se oni na nebo penjali kroz ta vrata i gledali šta ima na nebesima, ne bi povjerovali. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ne bi povjerovali, nego rekli ovo se nama samo čini. Ovo su samo naš pogledi u pjeni. Mi smo opsihirani. E tako bi rekli. Tako da ništa ovo ne bi koristili. Pa ja pozivam našeg mezina da prouči jedan, a nakon toga ako imate kakve pita. Došla istina, nestala je varja. Sve će to propast. A neće li to roditi? Ovo je naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajet lomi kiču. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سبحان